He ornitho thera, ho ornitha grautes, to proteron parasceuasdei ten halon, ecteineite in autae teo dictudion, scorpisdei ton deleasmon, cae krypton heauton eis to oikidion, eis ton foleon, paleue tas ornithas toe meleiton paleutrion, hai katameros entai haloni trechusi katameros de tois oi kiskois te runtai enkleiomenai eisi stegas dei dictudio tas metapetomenas ornithas hotantoe de leasmoe prosiptontai e tithesi tas pagidas en hais he autas kremosi kai pachideusi ε εμπέ τε αμίνθι εξοφόρους καλάμους, εις χούς τάπτερα εμπλέκουσι. Χώστε με δύνασθαι αφίπτασθαι, καί χούτος εις τέν γέν, επί τέν γέν καταπίπτουσι. Ε αγρεύει, χαίρει, θεράει, θεε καμακι, ε δελεάστραε.